เปนไงตอนสวดมนต์ไหว้พระเมื่อสักครู่เห็นใจตัวเองไหม刚才我们呃做我们上晚课啊怎么样呢看到自己的心吗ใจอยู่กับการสวดมนต์ตลอดเวลาปะ心是一直在那个经吗就是诵经 อ่าถูกแล้วถ้าใครบอกว่าเออไม่อยู่กับตลอดเวลาเนี่ยถือว่าถูกะอ่าฉันวอ่าถถ้า谁说他他没有一直在那个诵经那是对的了คืออะไรเราเห็นไงเราเห็นว่าเดี๋ยวมันก็อยู่กับการสวดมนต์เดี๋ยวมันก็ออกไปแวบที่อื่น就是我们能看到了，有的时候我们在诵经，有的时候心就跑出去。ดังนั้นบางทีสวดมนต์ พูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่แต่ใจหนีไปบ้านนะครับ有的时候我们诵经那个念关于佛陀，但是心已经跑到家了。ยังไั้นเดี๋ยวก็ไปคิดนั่นคิดนี่เนาะ有的时候我们可能想很多事情เออเราเห็นไหมบางทีเห็นเช่นเห็นปากมันขยับขณะที่สวดมนต์ไหม有的时候看到嗯那个嘴巴动吗 当我们诵经的时候，เห็นมือพนม看到อ合掌吗？พนมนานๆก็เมื่อย อยากจะเอาลง合掌了很很长时间，也是有点啊累，想想放下。อันนี้คือ มันก็แต่ละคนอาจจะเกิดไม่เหมือนกันเนาะแต่มันก็ประมาณแบบนี้เนาะ每个人的状态可能不一样但是差不多就是这样了นะบางทีเราสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสตินะ我们诵经也是可以培养觉性สวดมนต์ไม่ใช่สวดเหมือนเพื่อบูชานะพระรัตนตรัยเหมือนคล้าย ๆ เป็นสรรเสริญเฉยๆเนาะอ๋อ 诵经不只是啊为了尊敬尊重三就是佛法僧。嗯，แต่เราสวดเอาสติรู้ตัวนะ但是我们还要啊培养觉性。ที่จริงแม้แต่บางคนกลับไปที่เมืองจีนเนาะไปสวดบทแบบภาษาจีนนะก็เอาคล้ายๆกันเนี่ยเอาไประดึก有些人回中国了，念虽然是中 中汉语的那个经啊，但是也是这样的培养觉性。ใช่ไหมเรา的็รู可以感觉到嘴巴的动，嘴巴的诵经，那个诵经的嘴巴。รู้ทันใจเวลาเผลอแวบออกไป或者看到当心跑出去看到ที่จริงไม่ไม่ใช่แต่สวดมนต์เนาะ เราพูดคุยกับคนอื่น ถ้าเราระลึกได้แบบนี้ก็ถือว่าเรามีสติ其实不只是诵经，当我们聊天谈话，我们也要这样的觉知。หรือรู้ทันอารมณ์เวลาเราพูดคุยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจเราก็รู้นะ或者当我们聊天有什么啊在心上升起什什么情绪，我们要及时知道。นะเวลาพูดบางคนพูดแล้วโอ้

มีบางคนตัดสีรษะออกไม่ไม่ทัน有些人说哦来不及ก็ถ้ารู้ตัวแบบนี้ก็พูดให้น้อยลง如果这样的知道自己的话那少说话一点少一点说话หรือลองดูนะสี่ห้าวันนี้ลองเขามีภาษาปฏิบัตินะเขามีบอกใช้ว่าเก็บอารมณ์ 体会一下这四五天少说少说一点话。啊，我们我们用工上方面，用工上我们有叫经济，经济用工闭关，对对，闭关。嗯。การเก็บอารมณ์คืออะไรคือเราจะ ถ้าแบบเข่งๆไปเลยนะ ก็ไม่พูดเลย地瓜是怎么怎么做呢如果很严肃的话但一直不一直不不说话止语一直止语แล้วก็ไม่ทำการงานอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นธุระที่จำเป็นต้องทำนะ其他的事情就是不重要也一点也不做ไม่อ่านหนังสืออย่างอื่น ไม่อ่านเลย不不看书不念书แล้วก็ปฏิบัติแต่ ตั้งแต่ตื่นจนนอนนะ一直用功从起床到睡觉อาตมาเองตอนบวชยังไม่ได้พรรษานะตอนตอนแรกก็ลองเก็บอารมณ์เจ็ดวันอ่าจุนเจะ刚刚开始出家他也是是闭关七天โอ้เจ็ดวันนี้ถือว่าหนักเหมือนกัน七天也挺严严重的ไม่มีอาจารย์มาสอบอารมณ์นะตอนนั้น เก็บอารมณ์ไปบางทีปฏิบัติไปก็บางทีก็ท้อไม่เข้าใจเนาะ也没有老师来教导，有的时候用自己用功，觉得有有点灰心，嗯，还有不理解。คิดถึงหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมไม่มาสอบอารมณ์เราบ้างไม่มาหาเราเลย很想念长老，哦，长老，为什么你没有来就问我教导我一下？เพราะมันปฏิบัติใหม่ๆบางทีมันมันก็เคร่งเครียดนะ因为刚刚 刚用刚刚开始用功的时候，有点比较严严格、严肃。เป็นเครียดนะจริงจังนะ比较紧张หรือบางทีก็สงสัยสงสัยว่าเราทำถูกหรือเปล่าอะไรนะ或者有的时候有怀疑是我做的对不对呢เจ็ดวันนั้นนะมันก็แต่ก็ตั้งใจปฏิบัติตลอดแล้วนะ 但是那个七天内他一直很精进用功。แตนมีผิดกฎอยู่ครั้งหนึ่ง但是啊，有一次啊就，但是有一次没有守规矩吧？没有守规矩。有一次。คือมันสงสัยมาก ไม่รู้ไม่มีคำตอบก็เลยแอบอ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อของเขียนนั่นแหละ 就是呃那个非常非常的怀疑，找不到答案，所以就偷偷的去看长老的书。แต่อ่านไปแค่ประมาณสี่ห้าหน้านะก็รู้สึกพอละ但是只看了四五页，然后就觉得够了。อันนี้ก็เหมือนแต่มันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเนื่องจากไม่มีอาจารย์มามาแก้ลงให้ก็เลยแบบ ถ้าไม่มีทางเลือกก็เอาหนังสือมาแก้อารมณ์其实也不是很对但是你觉得没有法师来教导嗯没有法师教导改变那个状态所以想看一看书嗯ืมแล้วพอตอนเข้าพรรษาแรกนะพรรษาที่หนึ่งก็ลองเก็บดูสิบห้าวัน อ่าถ้าจุดเจอ的第一个安居安居对安居 他也闭关了十五天。嗯，อันนั้นก็หนักเหมือนกันนะอยู่ที่ภูหลงก็อยู่ที่กุฏิเนาะไม่ได้บินทบาทไม่ได้ทำวัดนะก็มีแต่ไปตักอาหาร แล้วก็กลับมาที่กุฏินะปฏิบัติ那时也比较，那那时也比较啊严重。他那时是在铺龙道场，然后啊每天每天是啊去打饭，然后回来 回来用功，没有去波波。ก็ปฏิบัติก็ก็ตั้งใจปฏิบัติ ครั้งนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะ很精进用功的。แต่วางใจผิด啊，这一次没有没有没有偷偷的去看书，但是啊，有有一点的错就是啊，他他把他的心错了。 心态不对，心态不对。很想开悟。 <laughs> 做的用用功的非常的，嗯，精太精进了，比较严严格。 ปฏิบัติแล้วก็แบบประมาณเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะบรรลุธรรมอะไรมันตอนโยกง的时候有有下就是贪心想哦什么什么能得到呢什么开什么时候才开悟呢ตอนนั้นมันเป็นช่วงนะเป็นช่วงที่เพื่อนๆในมหาลัยนะเขารับปริญญาทางโลกอะ那一段时间呢啊其他的朋友一起上大学学习的朋友他是 啊有毕业典礼ไอเราก็บวชอยู่นะไม่ได้ไปรับปริญญากับเพื่อนนะ但是尊者那时是啊出家没有不可以去参加那个那个毕业典礼เราก็คิดว่ามันมีปริญญาที่สำคัญกว่าก็เรียกว่าปริญญาใจนะคือใจบรรลุธรรมนั่นแหละคือปริญญาที่สำคัญอ่า尊者就觉得 我没有机会去那个拿那个毕业证，但是有有更重要的，就是新的毕业证。噶，话，ประมาณเนี้ยแหละ，เพื่อนรับปริญญาบัตรจบปริญญาตรีเราก็จะรับปริญญาใจพร้อมกันนะ。啊，他就以为帮朋友们啊收到毕业证那个时间，大学的毕业证。 啊，我我用功，我也得到新的毕业证，就是同时同时接受那个毕业证。แต่ก็ไม่ได้นะ但是没有得到เพราะว่ามันทำด้วยความอยากนะ因为那时我有贪心的用功พอมันไม่ได้นะมันก็รู้สึกท้อรู้สึกเสียใจเหมือนกัน当得不到也有灰心有悲伤 แต่เรายังเก็บอารมณ์อยู่เนี่ยก็เราต้องต้องปฏิบัติต่อนะ但是还是在那个闭关之内所以还要继续用功แต่พอประมาณว่าเออไหนๆไม่ได้แล้ว แต่เราก็ต้องปฏิบัติก็ก็ก็ทำต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้น后来发现得不到了但是还还是要继续就想没关系吧得不到就没关系只是坚持做 มันก็ผิดหวังอยู่ช่วงหนึ่งนั่นแหละ มันก็เสียใจนะ有一点点失望แต่พอทำใจได้但是后来心改变了มัน มันปฏิบัติง่ายกว่าก่อนที่จะปฏิบัติแบบจะเอาเยอะเลย然后那个用功就觉得很很容易啊变得很容易的用功啊比就是以前觉得比较难คือก็เลยเพิ่งเข้าใจนะ ที่จริงหลวงพ่อคำเขียนบางทีท่านเทศท่านก็เคยเตือนว่าแบบปฏิบัติอะอย่าอย่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะ那时才理解หลวงพ่อก甘田长老的的啊他的教法就是当你用功的时候，你不要想得到什么，不不要想啊成为什么，想当什么。แต่ตอนเก็บอารมณ์นะดื่มดื่มที่หลวงพ่อสอน闭关的时候我忘记了他的。嗯 他的教法คือใจมันอยากเอานะ因为心想得到มันก็เลยเข้าใจอีกแบบหนึ่งเข้าใจโอ้ความอยากนี่แหละ มันเป็นทุกข์นะ然后就理解了贪是苦อยากมากก็ทุกข์มาก如果很想要就很苦อยากน้อยก็ทุกข์น้อย如果那个贪比较少苦就少แต่ถ้าไม่อยากเลยก็ไม่ทุกข์นะ如果一点贪没有就没有苦 แต่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่เข้าใจนะ但是如果一点你们不要没有用功也不可以理解คือบางคนจะข้ามข้ามเลยเออก็ไม่ต้องอยากไม่ต้องปฏิบัติข้ามเลย有些人想啊那我什么都不要我我不要美我不要有贪什么都不要有欲望那我也不要用功จริงๆนะคือมัน ที่จริงมันความผิดนั่นแหละมันเป็นครูสอนเราทำให้เราพอปฏิบัติข้างหลังนะพอมันจะอยากขึ้นแบบเดิมอ่ะมันจะเตือนตัวเองเออ其实呢，当我们做错了，那个是我们的老师。后来，如果我们啊在用功，有那个贪心升起，他会提醒我们的。ยังคิดถึงประสบการณ์ ครั้งนั้นแบบเป็นประจำโอ้มัน มันทำให้เราเตือนตัวเองในการปฏิบัติครั้งต่อต่อไป接着还是一直想念那时的经验啊，当他用功就会提醒自己。เนี่ยอันนี้มันมาว่าพวกนี้นะมันเป็นประสบการณ์ถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะลองดูนะ所有的都是我们的经验要去体自己体验 มันจะเห็นอะไรหลาย ๆ อย่างมากในใจของเราเนี่ยแหละ我们能看到我们心上升起很多的状态อย่างเช่นปิดวาจาไม่พูดอ่ะมันจะเห็นความอยากพูดนะ比如说当我们止语我们就能看到那个想说话那个心上有想说话的状态มีคนเดินผ่านกุฏินะ อยากจะไปทักเขา有 有有人啊，那个走那个走过疗房那个离疗房比较近，很很想打招呼。อยากให้เขาเดินมาหาเรามาคุยกับเราเลยนะ也想他这个走过来跟跟我说话一下แต่ถ้าเราไม่บางทีถ้าเราไม่ลองเก็บอารมณ์บ้างบางทีเราเราจะไม่เห็นบางทีอยากพูดก็พูดเลยนะ如果没有闭关的话可能看不到 因为当我们想说，我们就说了。คือบางทีก็อยากทำนะเวลามันไม่ได้ทำอะไรมีแต่ปฏิบัติทั้งวันนะอันนั้นเห็นนั่นก็ไม่เรียบร้อย เห็นนี่ก็ไม่เรียบร้อย มันอยากจะทำ或者有那个有欲望就想想做事情，当一直用功的时候，就可以看到很多事情，那个应该做，那个也应该做。คือกุติเราก็อยู่เป็นประจำแล้วนะแต่พอจิตมันเบื่อนะมันเห็นอันนี้โอ้ย อยากจะทำทางจงกรมใหม่อะไรมันนะ一般也是住那个牢房但是用功那个闭关的时候就想想了很多想啊做新的进行道想啊那个改变很多嗯ไม่ใช่ว่าการทำงานมันไม่ดีนะ แต่มันแค่ผิดเวลานะ เวลานั้นเราตั้งใจว่าจะตั้งใจภาวนาอ่า 其实不是干活不好，只是啊，不应该是那个时间，啊，因为我们那个时间应该是用工了已经。好像那个事情啊，所有的我们想干活的那个事情是来欺骗我们，我们正在进行。 啊，然后那个来欺骗你，你去做吧，那个也好做，你也应该做，这个也应该做。ไม่แต่หนังสือนะบางทีแต่ก่อนก็เคยอย่างตอนไปเดินทุดงนะบางทีหนังสือพิมพ์เก่าๆเห็นเขาวางไว้ในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังอยากอ่าน เพราะว่ามันมันเหงาอ่าเอ่อจุนเจอ去行脚一个人去行脚的时候看到啊看到那个很 很很久很久的报报纸报纸哦，他也很想看，因为其实心里面比较寂寞。คือมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้พูดกับใครนะอยู่คนเดียวนะ很少很少很少机会跟其他人说话，只一个人行脚。พอก็เปิดไปอ่านนะอ่านที่อ่านที่อะไรหน้าแรกเนาะเราก็รู้ตัวเอ๊ะ ทำให้เราถึงอยากอ่านนะมันเห็นความเหงา当看那个第一页的报纸就啊觉就可以看得到了诶我为我为什么我来看这个呢因为看到那个心有寂寞หรือมีชาวบ้านนะมาหาตรงเวลาที่พักเห็นใจมันดีใจ或者当啊休息晚上休息然后看到人家来找来找他可以看到心里面有 啊高兴。มาพดเนี้ยมันมันเป็นประสบการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่มีค่าในชีวิตมากนะ他只觉得所有的所有的经验是很好的嗯 lesson 的很好的可以学习的嗯หมายว่าประสบการณ์วนนี้มีค่ากว่า กว่าตำรานะในในหนังสือหรือว่า ในต่างๆ这些啊这些经验比那个书上或者经上就是更多的有价值มันเป็นประสบการณ์ตรงของเราแล้วมันเราจะจำไม่ลืมเลยถ้าเราเจอสภาวะพวกนี้มันจะจำไม่ลืม是自己的体验然后他一直就记下来不会忘记ก็เลยอยากให้พวกเราได้ ได้เจอประสบการณ์ตรงๆกับในการปฏิบัติตัวนี้นะ所以希望大家也啊自己体验得到自己的经验ในการเห็นเห็นสภาวะต่างๆที่เขาแสดงให้เราเห็นเนาะ能看到那个啊升起的状态นี่ก็เห็นหลายคนนะเวลาเออเวลาที่ไม่ได้หยุดที่ตรงนี้นะก็ เออไปปฏิบัติเงียบๆคนเดียวนะจริงๆ还是看到我们啊有些人没有在这里用功也去啊一个人用功อ่ามีความขยันนะพยายามทำความเพียรต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆ用功อันนี้ก็อนุโมทนามาก学习功德อ่าเพราะว่าเราแต่ทำความเพียรเนาะอย่างต่อเนื่องมันก็ สะสมไปเรื่อยๆเนาะ因为我们这样的精进用功就慢慢的啊累积觉性แล้วก็เป็นการปิดกั้นความหลงนั่นะคือความขยันมีสรงเน่างขยันรู้ แล้วก็ขยันที่จะเรียกว่าไม่ให้กองปฟุ้งร่างมันเข้ามาแทรกแซงได้บ่อยๆจริงๆ有两种第一是我们要啊常常知道常常觉知第二就是啊 常常不让那个烦恼习气升起或者进来คือแต่ความหมายอย่างก็คือรักษาเนาะรักษาสภาวะตัวนั้นไว้ไม่เหมือนถ้าเหมือนมีเงินก็ไม่ใช้ซื้อซื้อได้นะฮะ好像我们保持那个状态啊、可以，比如说啊，我们有钱就不要浪费钱，要保持。ไม่ซื้อซื้อได้ออกไปในทางคำพูดไม่ซื้อ คือไล่ออกไปทางสายตาดูนั่นดูนี่ไงอืม不要花花钱好像看啊就随随意看随便看乱乱说乱看คือสำรวมสำรวม สักหน่อยมันจะช่วยได้注意一点注意一下会啊很有帮助มันก็ได้พูดคุยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงสภาวะตอนปฏิบัติก็เบื้องแรกๆเนี่ยต้องอาศัยพวกนี้ต้องมาช่วยเยอะ 啊，尊者跟啊很很其他的法师啊说关就是谈关于这个用功啊刚但他们都说一样的，就是刚刚开始，我们要有这样的状态，就是注意。หลวงพ่อเทียนก็บอก，หลวงพ่อเทียนบอกตองปฏิบัตินะ，ก็มีคล้ายคมีคนที่รู้จักนะมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาชอบมาชวนท่านพูดคุย。 ท่านก็ไม่พูดคุยด้วยท่านบอกเราจะตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อ หลวงพ่อเทียน法师啊也说，当他开始用功，也有就是啊同同家乡的人一起去嘛，一起去用功，然后那个人很爱说话，经常找龙破天啊来聊天，但是龙破天也没有跟他说。เขาก็โกรธหลวงพ่อเทียน他就生龙破天的气了。 แต่หลวงพ่อเทียนก็คือรู้ตัวเองว่ามาตรงนี้เพื่ออะไรมาเพื่อปฏิบัติไม่ได้มาพูดคุยกัน但是หลวงพ่อเทียน他知道他自己来是来用功来是为了用功是来为了聊天หรือหลวงพ่อเขียนก็บอก แต่หลวงพ่อเขียนท่านบอกท่านไม่เคยเก็บอารมณ์อ่า但是啊甘田长老尊着啊甘田长老说啊我没有闭关过แต่บอกว่าท่าน คล้ายๆตั้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเอา那是啊他一直精进用功ท่านบอกอย่างอย่างเวลาเดินบินทบาทนะ เห็นเพื่อนคุยกันเรื่องนู้ผักอันนั้น เออ มันน่ากิน ดอกไม้นั้นมันสวย ท่านบอกโอ้ท่านก็คิดในใจ เพื่อนเราหลงละ เราจะไม่หลงตามเพื่อน比如说，当去托钵的时候，那个师 师傅师傅们，其他的朋友嘛，就有的时候谈话说啊，那个菜、那个鲜菜哦，好吃，那个那个花漂亮啊，然后嗯，长老甘甜长老就心心里面就想哦，我朋友就迷了啊，我不要跟着他迷。嗯，安尼个变，像，劝自已，他个，他们呢，嗯。 ตือนตัวเองบ่อยๆ这就叫提醒自己我们要经常提醒自己หรือแจงพลก็เล่าตอนช่วงปฏิบัติธรรมตอนที่หลวงพ่อเขียนเขียนจดหมายตอบกลับไปเนาะ ท่านก็อยู่ในห้องคนเดียวแหละปฏิบัติเดือนหนึ่งอ่าการก老师也也说过当那个甘田长老刚刚就是回回答他的信嘛，他也那个 呃刚刚彭老师得到那个信，然后一直一个月也是一个人在那个疗房房子用功。ตอนนั้นน้ำท่วมรอบบ้านเลยออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่ในนั้น其实那那时啊，他他家那个也有水灾，也也不可以去哪里，不可以出去。แต่ท่านบอกเออมันเป็นเวลาดีเลยที่ได้ปฏิบัติ ได้ต่อเนื่อง他说那水是啊真好的就是可以可以这个坚持用功อาที่จากดรย์กำพลนะบางวีโอเราเห็นจังอาจารย์นะทำได้แค่นั้นส่วนใหญ่สองมือนะผัดกันพลิกมือซ้ายพลิกมือขวาคว่ำหงายนะ刚鹏老师用功的时候，他只可以这样的这样的叫翻掌， ืออีฟนจับบางทีมือมันเมื่อยมากไหล่ก็เมื่อย เดินก็ไม่ได้นะก็เปลี่ยนที่บทโดยการมีสติกับที่ใบหน้า有的时候呢，那个也觉得这个手或者手臂很累啊，他换个他换个姿势就是啊，觉知身啊，觉知脸上脸的动。那天他们呢？ 比如说那这样的做你看大家请看清楚คือขยับปากขยับึงไปากูสกว动嘴巴然后觉知有的个。ีก็ย啊。คิ้วอ่ะจ眼睛啊，่ก眉毛动眉毛然后知道บางทีแจารคนบอกยักสองข้างมันเหนื่อยเอาทีละข้างแต่มาทำให้ได้นะ刚本老师说好不是 啊，两两两个眉毛动很累，所以就动一个一个，但是尊者不可以哈。บางทีอาจารย์กางคนก็กระดิกหูให้ดูนะกระดิกได้เลยอาจารย์นะ有的时候当彭老师也给尊者呃那个给他动耳朵，对对当彭老师会。คืออิริยาบถน้อยๆอ่ะแต่ท่านพอตรงนี้มันเมื่อยเขาก็ เอามาทำให้มันมีสตินะ虽然是小小的动作但是我们也啊甘鹏老师也觉知หรือบางทีผ้าห่มนะที่พับไว้ตั้งแต่ตอนตื่นนอน พับดีแล้วก็ขี้ออกมาใหม่เอามาพับใหม่ เป็นการฝึกสติอ่าใช่呃，还有那个被子呢，虽然是整那个整理好了，但是他再再来拿，然后再再整理，为了 为了觉知ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดปกตินะ แต่คือมันอุบายอะไรที่จะทำให้ คล้ายๆคลายความเบื่อ บ้างหรือคลายความง่วง แล้วก็ให้มีสติท่านก็ก็ทำอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ这不是不正常哈只是啊如果我们有什么技巧可以解决那个啊无聊啊也可以做พวกเราเองเนาะก็เนี่ย พวกเรามีอุบายเยอะกว่าอาจารย์คนเยอะมากนะ其实我们应该有啊那个技巧比อาจารย์ก更更多比刚朋友是更多的แต่ระวังอุบอุบายที่มันมีมันระวังจะเป็นดาบสองคม但是也要小心那个那个技巧也可能伤害就是有好处有坏处ใช่ไหมอาจารย์คนเอาอุบายเนี่ยมาเปลี่ยนอารมณ์ในการภาวนานะแต่เราระวังจะเอาอุบายต่างๆเนี่ย เปลี่ยนอารมณ์ตามใจกิเลสนะอ่า刚鹏老师他用技巧是为了继啊继续用功但是我们要小心不要用技巧就是跟着烦恼习气跑นะก็นะให้ระลึกไว้ว่าเรามาตรงนี้เพื่อตั้งใจทำความเพียรนะก็ขอให้เราได้ตั้งใจเนาะ希望大家提醒自己一下我们来这里是为了精进用功 แต่ก็อย่าอยากมาก อยากมากมันจะทุกข์แบบอาตมา也不要有那个太多的欲望，或或者不要想要，要不然就好像尊者的那有那样苦。สาธุสาธุ